Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Սեպտեմբերի 25-ին հայրաքելական եկեղեցին կնշի Սուրբ Գևորգ Սորավարի տոնը։ Արցախի թեմը տոնի կապակցությամբ Սրբի անվանակիր եկեղեցիներում մատուցելու է Սուրբ Եվան մահ պատարակ։ Միաժամանակ կազմակերպելու է ուխտագնացություն Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն գյուղի Սուրբ Գևորգ եկեղեցի։ Բարեկամներ, տոնական օրվա խորհրդի շուրջ տաղավարում կզրուցենք Տեր Բենյամին Քահանա Ծադուրյանի հետ։ Օրհնացեք Տեր հայր։ Աստված օրհնի ձեզ։ Տեր հայր, քանի որ դուք Արցախի հանրային ռադիոյի դարձ հոգեոր հաղորդաշարի տաղավարում առաջին անգամ եք ընդունված կարգի համաձայն, ես հայցում եմ ձեր օրհնությունը եւ ինձ եւ մեր ունկնդիրներին եւ ինչու՞ չէ նաեւ հաղորդաշարին։ Աստված օրհնի բոլորիս։ Ես էլ առաջին անգամ լինելով ցանկանայի իմ մաղթանքը եւ օրհնությունը բերել ձեզ, ձեր հարկիցներ, ու Աստված խաղաղ երկինք եւ անհոգ կյանք բարգեւի ձեզ, ձեր հաղորդաշարին։ Տեր հայր, այսօր մենք կխոսենք Սուրբ Գևորգ Զորավարի մասին եւ ես ուզում եմ մենք մեր խոսքը սկսենք վերհուշով, հիշենք երկուսս էլ անցած տարի սեպտեմբերի 26-ին, երբ որ Ծիծեռնավանքում, որտեղի հովիվն էի քան ժամանակ, մատուցել եք պատարակ, տոնական Սուրբ Հովաննախ պատարակ, որ նվիրված էր եկեղեցու անվանակիր Սրբին Սուրբ Գևորգ Զորավարին հիշենք այդ օր, այդ օրվա տրամադրությունը, այդ օրվա գաղափարը, այդ օրվա ասելիքը, ուղերձը աշխարհին։ Նշեմ, որ երկար տարիներ է ծառայությունը զբերում եմ Արցախի Հանրապետությունում, դեռևս սարգսավակ տարիներից ծառայել եմ մի շարք զորամասերում որպես հոգևոր սպասավոր, իսկ 19 թվականի սեպտեմբեր 1-ից նշանակվել եմ Քաշաթաղի շրջանի հոգևոր սպասավոր ազգիս վեհապար հայրապետի օրնությամբ եւ նորինությամբ տեղի ժամանակի առաջնորդ Բարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի օրնությամբ ամեն տարի Բարագաս Սուրբ Խաչի առաջին շաբաթ օրը տոնվում է Սուրբ Գևորգի տոնը, որը դեռ շատ վաղուց եղել է եւ մնում է մեր ազգին ուղեկցող զորավար սրբերից մեկը։ Եվ ինչպես դուք նշեցիք, սեպտեմբեր 26-ին անցած տարի 2020 թվականի մեջ շուկով տոնում էինք Ծիծեռնավանքում այդ տոնը Տոնում էինք եւ ուրախանում, որ մեր սիրելի Սուրբը միշտ բարեխոս է գտնվել մեր ազգին, մեր ժողովրդին եւ այդպես էլ պետք է շարունակենք, որովհետեւ բազմիցս ենք ականատեսը եղել Սրբի բարեխոսության եւ հովանավորության։ Այդ օրը հիշում եմ այսօրվա պես մաղթանքս էր ժողովրդին, որ ապավինեն Սուրբ Գևորգին, ապավինեն նրա բարեխոսությանը եւ հայցեն, որպիսի իր իմաստությամբ, իր քաջությամբ միշտ օրինակ ծառայի մեր ազգին, մեր ժողովրդին։ Եվ նրա քաջությամբ եւ օրինակով կարող ենք համախմբվել որպես մեկ բռոնցք քրիստոնյա պայքարենք երևելի եւ աներևույթ ճշնամիների դեմ։ Դա իր հայր գիտենք, որ Սուրբ Գևորգ Զորավարը տիեզերական սուրբ է եւ հայ առաքելական եկեղեցին տիեզերական շատ սրբերի նրանց հիշատակը զետեղել է հայ եկեղեցական տոնացույցում։ Նրանցից է նաեւ Սուրբ Գևորգ Զորավարը, որն է նրա հերոսությունը, այսպես ասենք, հոգեվոր դաշտում, հոգեվոր տիրույթում, որ մեր եկեղեցին նրան դասեց մեր սրբերի շարքին։ Նախ սուր բառն ինչ է նշանակում՝ մաքրություն, անաղարտություն։ Անաղարտություն եւ մաքրություն իր հավատքի մեջ, իր քրիստոնյա կյանքի մեջ։ Եվ ցանկացած նմանօրինակ անձը գնահատվում եւ նաեւ սրբացվում է եկեղեցու կողմից։ Սուրբ Գևորգն էլ լինելով տիեզերական, ինչու ենք ասում տիեզերական, որովհետև նա նահատակվել է 303 թվականին եւ նահատակության տարեթիվը եղել է այն ժամանակաշրջանում, երբ ամբողջ եկեղեցին մեկ էր։ Դրա պատճառով բոլոր եկեղեցիները այսօրվա Սուրբ Գևորգին համարում են ընդհանուր Սուրբ ինչպես նաև մեր եկեղեցու հիմնադիր Գրիգոր Լուսավորիչը նույնպես համարվում է տեզերական սուրբ։ Եվ եթե այսօր գնանք Հռոմ, այնտեղ կտեսնենք նրա արձանը եւ այս վերջերն էլ եթե ուշադիր լինենք, տեսնենք որ նաեւ երանելի դասեցին Գրիգոր Նարեկացին։ Սուրբ Գևորգը ժամանակին նահատակությամբ վկայեց Քրիստոսին եւ դարձավ դիեզերական սուրբ, եւ բոլոր եկեղեցիներն էլ ընդունեցին նրա սրբությունը։ Դա է պատճառը, որ մեր եկեղեցին եւս ընդունել է նրան եւ նրան նմանօրինակ սրբերին եւ տոնացություն տոնելի սուրբ է դարձել։ Տեր հայր Սուրբ Գևորգը հենց այնպես չի, որ գրում է Սուրբ բառը իր վրա, որպես վրադիր, իր անվանը, եւ հարկե որ նա բավականաչափ ապրած լինի, քրիստոնեավայել, պետք է որ քարոզած լինի, պետք է որ վկայած լինի։ Եթե առանձնացնելու լինեք նրա կյանքի կարևոր դրվագները, դրանք որոնք են։ Նախ եւ առաջ տեղյակ են, որ նա ապրել է, մեծացել է բարվոք կյանքով ապ, ընտանիքում նրա հայրը եւ մայրը եւս եղել են քրիստոնյա։ Նա մեծացել է եւ դաստիարակվել է քրիստոնեական կյանքով, վարքով։ Եվ իր կյանքի պատանեկության շրջանում կորցրել է եւ հորը եւ մորը սակայն իր իմաստությամբ, իր քաջությամբ աչքի ընկնելով նա կարողացել է տեղ գրավել կայսերական անհախտների գնդում եւ հետագայում դարձել է նաեւ հազարապետ եւ ինչու՞ չէ նաեւ ժողովրդի կառավարիչ, համայնքի կառավարիչ։ Այդ ամբողջ ընթացքում նա քարոզել է իր համախոհներին, իր զինվորներին, բոլորին, ում հետ նա շփվել է, թե իր վարքով, թե իր խոսքով։ Եվ երբ որ Դիոկլետիանոս կայսրը իր համախոհ Անդրոկտոսի հետ միասին որոշեցին, որ պետք է քրիստոնյաներին հալածեն եւ կայսրության ներսում իրականացվող ոչ բարվոք վիճակը նրանց վերագրեն։ Հրովարտակ դուրս բերեցին, որ պետք է քրիստոնյաներին հալածեն, որտեղ այդ ամենի պատճառը նրանք են։ Սուրբ Գևորգը տեսնելով այդ ամենը չկարողացավ կուլ տալ եւ վաճառելով իր ամբողջ ունեցվածքը բաժանեց աղքատներին եւ վերջին օրը հրովարտակի դուրս եկավ հրապարակ պատրեց այդ հրովարտակը եւ մտնելով մեջլիս այսպես ասած ներկայացավ արքային եւ ասեց նրան որ ես քրիստոնյա եմ եւ ցավում եմ, որ դուք չեք հասկանում քրիստոնեության իսկությունը։ Նրան դրանից հետո բազմաթիվ ընծաններ առաջարկեցին, պատիվներ առաջարկեցին, սակայն ժպտալով միայն մերժում էր եւ խորհուրդ տալիս, որ ճիշտ հասկանան քրիստոնյաներին եւ ընդունեն նրանց։ Կայսրը դրանից հետո բազմաթիվ չարչարանքների ենթարկեց։ Անկամ դատի ժամանակ ասեց. «Ո՞վ ես դու» արհամարելով նրան ճանաչելու իսկությունը եւ Գևորգը չհուսատվելով եւ անգամ ժպտալով պատասխանեց, որ ես քրիստոնյա եմ առաջին հերթին։ Իսկ մարդկանց կողմից կոչվում եմ Գևորգ։ Այդ պատիվն է տվել ինձ Տերը, որ ես վկայեմ եւ քարոզեմ իրեն։ Կրկին բազմաթիվ չարչարանքների անգամ թույնեցին նրան անիրվի մեջ սրերով փողողեցին, փորձեցին մահապատիժ չարչարանքների միջոցով, սակայն ամեն կերպ Տիրոջ հրեշտակը նրան ամոքում էր, սփոփում էր եւ ուժ էր տալիս դիմակայելու։ Դա էր պատճառը, որ նրան տեսնելով շատերը դարձի եկան այդ ամբողջ ընթացքում անգամ եղավ մի պահ, որ հազարապետները, ովքեր նրան գիրի մեջ էին թաղել, իրենց ներկայությամբ էր եղել։ 3 օր անց, երբ պետք է ամբողջությամբ այրված լիներ նրա մարմինը, բացեցին եւ տեսան, որ ողջ է, Նրանք էլ դարձի եկան։ Կայսրը այս ամենը տեսնելով բարկացավ եւ որոշեց նրանց միամայի վայրում սպանել, որպեսզի մյուսներն էլ չտեսնեն եւ դարձի չգան։ Սակայն նրանք բոլորն էլ բարձաձայնելով, թե քրիստոնյաների Աստվածը ամենակարողն է, Գևորգի Աստվածն ամենակարողն է եւ մեզ կփրկի, գնացին այդ նահատակության։ Այդպես եղավ նաեւ Աղեքսանդր Յաթագոհին, որը ընդունելով Գևորգի Աստծուն, քրիստոնյաների Աստծուն, նահատակվեց Գևորգի հետ Միջև մահապատժի վայրը հասնելը աղոթեց եւ մահացավ։ Իսկ Գևորգը քաջարի մինչև վերջին վարկյանը վկայելով Քրիստոսին մտեցավ եւ աղոթեց եւ դրանից հետո գլուխը կախելով ասաց որ ես իմ տիրոջը երբեք չեմ թողնի եւ նահատակվեց այդպես գլխատվելով Տեր դե հայր հայ առաքելական եկեղեցում սրբապատկերները բարեպաշտական ավանդություններից են եւ սրբապատկերներն ունեն իրենց ասելիքը, ունեն իրենց մատուցելիքը սովորական քրիստոնյա հավատացյալին։ Մենք երբեմն իհարկե փորձում ենք շղթել սրբապատկերների գործածությունը մեր եկեղեցում, իբր սրբապատկերն ենք պաշտում եւ այլն եւ այլն, ասելիքս դա չէ։ Ասելիքս, որ Գևորգին ներկայացնող սրբապատկերում միշտ տեղ ունի վիշապը Այս վիշապը ինչի խորհուրդն է, չարն է, սատանան է, դևն է, հատկապես Սուրբ Գևորգի սրբապատկերի մաս է կազմում վիշապը։ Մենք ունենք, ասենք, Սուրբ Սարգիս Զորավարի սրբապատկերը։ Մեր բոլոր զորավար սրբերը բոլորն են նկարագրված են ձիու վրա նվեցած եւ նաեւ նրանց ոտքերի տակ վիշապը։ Սուրբ Սարգիսը եւս այդպես է նկարագրված։ Ուղղակի Սուրբ Գևորգի եւ Սուրբ Սարգսի նկարները տարբերվում են։ Սուրբ Սարգսի հետևում նստած է նաեւ նրա որդին։ Իսկ վիշապը դա խորհրդանշում է աշխարհի չարությունը, սատանայի չարությունը։ Սուրբ Գևորգի պարագայում նաև ասում են, որ դա Դիոկրետիանոս կայսրն է, որովհետև նա եւս համարվել է անդնդախոր վիշապ։ Ասում է, որ Գևորգը միջև վերջ հաղթեց նրան եւ չկարողացավ կայսրը նրան հետ դարձնել իր ճանապարից, իր ընտրած ուղուց։ Ասում է, որ հաղթելով նրան ոչ միայն մարտիրոսությամբ, այլ նաև իր խոնարհությամբ եւ սրբությամբ խորհուրդն ունի վիշապին խողողելը եւ նաեւ նիզակով սպանելը։ Սա է վիշապը միշտ աշխարհից եկող չարության խորհուրդն ունի։ Դա իր հայր եւ ինչպես միշտ ամեն տարի Սուրբ Գևորգ Զորավարի տոնը նշվում է Վարագա Սուրբ Խաչի տոնին հա։ ընդառաջ եւ դա սեպտեմբերի վերջին շաբաթ օրն է, օրվան է համընկնում։ Այս տարի նույնպես դա նշվելու է եւ հատկապես Արցախում, որտեղ մենք ունենք Սուրբ Գևորգի անունը գրող մի քանի եկեղեցիներ, Աստխաշենի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, ներքին հորաթաղի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, որը հենց անմիջապես Զորամասի ներսում է եւ կազմակերպվելու է ուխտագնացություն, երբ մատուցվելու է ուխտի պատարակ։ Անդրադառնանք թե ինչ է ուխտը եւ ինչ հասել է ուխտի պատարակ, ինչու են կազմակերպվում ուխտագնացությունները, ինչու են մատուցվում ուխտի պատարակները։ Նմանատիպ եկեղեցիներ բազում են հայոց աշխարհում։ Հատկապես Արցախում իմ ծառայության վայրը Պադարայից մինչև Խաչեն ընկած տարածքն է 8 գյուղ, եւ այդ 8 գյուղերի մեջ 3 տեղ արդեն Սուրբ Գևորգի անունը գրող սուրբ ունենք, եկեղեցի ունենք։ Առաջինը Խանցքի Սուրբ Գևորգն է, երկրորդը Աստղաշենի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին է, ամսի 25-ին պետք է ուխտի պատարակ մատուցենք։ Երրորդը Ուլուբաբի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին է, որը շատ հայտնի է իր զորությամբ։ Եվ կոչվում է Պտկեսբերդ Այո։ Ժողովրդի մեջ ավելի հանրահայտ է այդպես։ Այո, որովհետև պատմություններ բազում կան այդտեղի հետ կապված, որ մարդիկ չեն կարողացել ծննդաբերել, զավակ ունենալ եւ այցելելով այնտեղ ուխտի խաչքարատիպ քար կա, որի միջով անցնելով իրենց սրտի աղոթն են արել եկեղեցում, իրենց մոմն են վառել, աղերսն են ուղղել առաստված եւ բազում տարիների բացակայությունից հետո զավակ են ունեցել։ Դրա համար է այդպես կոչվում։ Ուխտ բառը ինքը նշանակում է դաշինք, դա շինք մարդկանց միջև, եթե վերաբերվում է ուխտը մարդկանց։ Իսկ տվյալ պարագայում ուխտ, նպատակ եւ դա շինք Աստծո հետ։ Եվ քրիստոնյաները իրենց մկրտության օրվանից իսկ դա շինք ունեն Աստծո հետ, որ պետք է ապրեն քրիստոնեավայել կյանքով։ Իսկ Աստված էլ դրան փոխհատուցում պետք է տա երկնքի արքայությունը նրանց։ Հիմա մենք այս շարքաշ աշխարհում կամա թե ակամա բազմաթիվ մեղքեր են գործում Եվ այդ ուխտը նորոգելու, դա շինքը նորոգելու համար մենք ամեն Կիրակի, եթե ոչ սրբերի իշտակության օրերը կամ տոն օրերը, մյուս պատարակ ենք մատուցում վերստին նորոգելու այդ ուխտը, ճաշակելու Տիրոջ մարմինն ու արյունը հաղորդության միջոցով եւ վերհաստատելու մեր ուխտը։ Այդպես նաև սրբի հիշատակության օրերին է կատարվում, որովհետև սրբերը մաքուր զուլալ այն մարդիկ էին, ովքեր իրենց հոգին տվել են Աստծուն ասում եմ վերջին դատաստանի օրը նրանք չպետք է դատվեն, այլ պետք է Աստծո հետ միասին դատեն մարդկանց։ Նրանք կենթանի բարեխոսներն են Աստծո մոտ։ Դրա համար նրանց հիշատակության օրերին եւս կատարվում են պատարակներ եւ նրանց ուղղելով մեր աղոթները մեր դաշինքն ենք վերակնքում Աստծո հետ։ Տեր հայր, կարող ենք հիմա մեր ունկնդիրներին ներկայացնել այն ժամը, ժամանակացույցը, որով շաբաթօրը, այսինքն վաղը, նախատեսվում է Ասկերանի շրջանի Աստղաշենի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում կամ Մարտակերտի շրջանի Վերին Հորաթաղի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում։ Դուք լինելու եք պատարակիչ քահանա։ Մոտավորապես մեր ունկնդիրները տեղեկանան ինչ է լինելու, որպեսզի նրանք նույնպես հերթագրվեն, մոտենան եկեղեցի, մոմավաճառին, որպեսզի ապահովեն իրենց իրենց տեղը այդ ցուցակում։ Արցախի թեմը ուխտագնացություն է կազմակերպել դեպի Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն գյուղ այն տարածքը, որտեղ ես եմ քահանայում, հովություն անում եւ այդ օրվա ուխտագնացությունը մեր ուխտը նորոգելու, վերստին միասին Աստծուն հանձնելու մեր սերը, մեր հավատարմությունը այդ ամենը տալու խորհուրդն ունի, նորոգելու մեր ուխտը եւ դրանով վերստին նորոգված մեր կյանքը շարունակելու հաղթարելու հատկապես այս դժվարին օրերը։ Ժամանակացույցի հետ կապված ժամը 9:30 Ստեփանակերտի հրապարակից ավտոբուսներ են շարժվելու դեպի Աստղաշեն եւ Դրա համար մարդիկ կարող են մոտենալ Ստեփանագերտի եկեղեցիները եւ Մայր տաճարը Աստվածամոր անունը կրող եւ մյուս եկեղեցին Սուրբակոփը եւ մամային վաճառների մոտ գրանցվեն, իրենց անունները տան եւ ժամը 9:30-ից լինեն հրապարակում այնտեղից ավտոբուսները կշարժվեն, որpիսի 10:30-ից լինի խոստովանություն 11-ին պատարակ, հավարտ պատարակին մի փոքր հոգեվոր մշակութային միջոցառում կլինի, այնուհետեւ մատաղի բաշխում ժողովրդին Շնորհակալ եմ Տեր Վենիամին։ Առաջաստված թող այնպես լինի, որ Սուրբ Գևորգը իր զորավոր աչով եւ իր բարեխոսությամբ մեր Տիրոջ, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի մոտ կարողանա բարեխոսել եւ այնպես բարեխոսել, որպեսի Տիրոջ աչք ավելի քաղցրանա մեզ վրա եւ ավելի մեղմանա նրա հոգին, որպեսի կարողանանք նաեւ մեր ապաշխարությամբ, մեր աղոթքներով տեղ ապահովել Քրիստոսի մոտ եւ արժանանալ նրա բարեխոսությանն ու նրա ողորմածությանը։ Օրհնեցեք Տեր հայր։ Աստված օրհնի բոլորիս։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 24-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Բենյամին Քահանա զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։